tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce a kan kare da kura akwai wani kare da wata kura a dajin saidawa suna ganin juna amma daga nesa har dai yau da gobe suka saba sai suka ƙulla abota kare yana da 'ya'ya bakwai kura kuma tana da 'ya'ya biyar sai wata rana suka ce za su je daji dakan wake sai suka shirya suka tafi suka yi tafiyarsu har suka isa wurin dakan wannan wake suka kama aiki can sai kare ya ce wa kura gara ki je ki ɗora mana sanwar kalaci ina ganin wake da shinkafa ya kamata ki dafa kura na jan haka sai ta ce gaskiyar ka kare kura ta je ta kama 'ya'yan kare maimakon ta ɗora shinkafa da wake ta zuba 'ya'yan kare a cikin tukunya ta ɗora sanwa daga nan ta koma wurin aiki da kare ya ga ta koma sai ya tambaye ta kin ɗora sanwan ne kura ta ce masa eh na ɗora ai yau fa za mu ci daɗi daga nan sai kura ta kama waƙa tana cewa mui daka da wuri mui daka da wuri mu tafi gida ‘ya'yan kare suna can suna shan wuta da kare ya ji abin da take cewa sai ya ce kura bari in je duba mana sanwa ko wuta tana ci kura kuma da ta ji abin da kare ya ce sai ta ce wa kare idan ka je kar ka buɗe tukunyar ka iza wutar kawai ka dawo sai kare ya ce to naji kare ya kama gudu bai isa ko ina ba sai a bakin murhu ya tarar wutan nan ta mutu ko zafi ma sanwar ba ta fara yi ba sai ya buɗe tukunyan nan domin ganin abin da kura take dafawa kare yana buɗewa sai ya ga 'ya'yansa ne suna sumulliya a cikin ruwa bai yi wani ɓata lokaci ba sai ya fitar da su nan da nan ya kamo 'ya'yan kura ya sa su a cikin tukunyar ya nemo gumaguman itace ya haɗa wuta ya ɗora tukunya a kan murhu sai ya kai 'ya'yansa ya ɓoye a saman bishiya da ya koma wajen aiki inda kura ke jiransa sai ta tambaye shi ka gyara itacen da ya ko ba tare da ya nuna mata abin da ya yi ba sai kawai ya ce da ita e na gyara ƙanwar zaki surukar damisa ƙanwar giwa a cikin murna kirarin da kare ya yi wa kura ya sa ta ci gaba da yin waƙarta tana cewa Mui daka da wuri, mui daka da wuri kafin rana ta je tsakiya, mui daka da wuri ‘ya'yan kare na can a wuta, mui daka da wuri. jin haka sai kare ya fara tasa waƙar yana cewa ka juya na ‘ya'yan kabar bar na ɗan uwana ka juya na ‘ya'yan kabar na ɗan kura na jin haka sai ta ce wace irin waƙa kake yi haka sai kare ya ce sanda kike yin naki waƙar na yi maki magana ne jin wannan tambaya ta sa sai ta yi shiru suka ci gaba da gyaran wake har suka gama bayan sun gama aiki sai kura ta cewa kare je ka ɗebo wake da shinkafa daga cikin tukunya mu ci kura ba ta san cewar 'ya'yanta ne aka dafa ba sai kare ya je ya ɗebo musu ita tana zaton naman 'ya'yan kare ne kura ta ci nama ta ci nama ce irin na ta har da haɗama har ta rage da nufin za ta kai wa 'ya'yanta sai kare shi ma ya ce zai kai wa 'ya'yansa abin da ya rage da ta ji maganar da kare ya yi sai ta fashe da dariya amma ba ta yi wa kare bayanin dalilin dariyarta ba shi kuma bai tambaya ba suka tafi kowa yana nufin ya kai wa 'ya'yansa nama lokacin da kura ta isa raminta sai ta tarar saura ɗanta ɗaya habawa nan fa ta koma da gudu ta tambayi kare ina 'ya'yana sai kare ya ce da kika ɗora ‘ya'yana a kan wuta za ki dafa na tambaye ki ne sai kura ta bi kare da gudu za ta kashe da kare ya ga haka sai ya je ce mu ‘ya'yansa ku yi komin igiya suka jeho masa ya kama ya haye saman bishiya da kura ta kasa hawa bishiyar sai ta ce wa kare za mu haɗu da kai sai kare ya ce gobe ma zan je ɗaukar itaci sai kura ta tafi washe gari sai kare ya ɗauki damin itace yana cikin tafiya sai ya hangi kura tana zuwa sai ya shiga cikin itacen nan yana birgima da kura ta je kusa da itacen nan sai ta ce itace mai birgima itace mai birgimawa na hanya ina neman kare sai itace ya murgina ya kauce kura ta wuce da kura ta yi nisa sai kare ya fito ya ɗauki itacensa ya tafi yin zarafinsa da kura ta komo ta samu kare a kan bishiya sai ta ce kare jiya kayi min karya ka ce min za ka je ka ɗaukar itace amma ban kanka ba sai kare ya ce jiya baki haɗu da wani itace yana birgima ba kura ta ce na haɗu da shi mana sai kare ya ce a garinku kin taɓa jin an ga itace yana birgima a ƙasa sai kura ta ce daga nan sai kura ta tambaye kare ta ce to gobe ina za ka sai kare ya ce gobe zan je ɗebo ruwa rafi kura ta tafi tana tunanin yadda za ta gama da kare idan gari ya waye washe gari sai kare ya ɗauki tulunsa ya je ya ɗauko ruwa sai ya hango kura ta doshi rafin da yake sai ya shiga cikin tulunsa yana birgimawa da kura ta je kusa da tulu sai ta ce tulu tulu mai birgimawa matsain wuce ta manta da abin da ya faru jiya kura ta ce tana neman kare sai tulun nan ya birge ma ya kauce mata da kare ya auna ya san cewar lalle kura ta yi nisan da zai iya fitowa sai ya fito ya yi tafiyarsa daga baya kuma kare da kura suka haɗu yana baya-baya da ita sai kura ta ce kare ka yi min karya, shi kuwa sai ya mayar mata da jawabin cewa baki haɗu da wani tulu mai birgimawa ba aini ne a cikin tulun kura ta ce za mu gamu ta sake tambayarsa da cewa gaya min inda za ka gobe domin in samu damar da zan gama da kai kowa ya huta sai kare ya harari kura ya yi mata kallo irin ta raini ya ce zan je su wato kamun kifi a gulbin yamma da rafin saidawa washe gari kare da 'ya'yansa suka je su can sai suka ga kura ta tunkare inda suke sai kare ya ce wa 'ya'yansa duk su fada cikin ruwa su buɗe haƙoransu har shi ma suka fada suka buɗe haƙorarsu kura tana isa gaɓar gulbi sai ta ga haƙoran kare da 'ya'yansa sai tsoro ya kama ta sai ta cewa 'yarta kilatanda baya baya duk sun buɗe haƙoransu haka kura ta gaji ta tafi da kare ya ga lallai kura ta tafi ba ta da nufin komawa bakin wannan gulbi sai ya fito da 'ya'yansa daga nan suka bar dajin nan domin kada wata rana tsautsayi ya fada kansu ƙurungus kan kusu yara yara tun da muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce Akan wasu kyawawa. A can ƙasar Turu an yi wani mutum mai ‘ya'ya mata biyu, Allah ya yi su kyawawa na gaske, ga haske in ka gansu kamar taurari. ɗaya daga cikin 'yan matan nan ba ta fita ko da ƙofar gida amma ɗayar takan zauna a ƙofar gida kuma duk wani saurayi da ya zo sai ta ce za ta kira masa 'yar uwarta ana nan ana nan sai wata rana wani dodo ya rikida ya koma saurayi ya je gidansu sai ya tarar da yarinyar nan tana zaune a ƙofar gida ya yi mata sannu ita kuma ta mayar masa sai ya ce kai yarinyan nan na ya ba da kyawunki sai ita ko ta ce masa ai da kaga yar uwata da ba za ka yi mini magana ba ma balle har ka ce ina da kyau dodo ya samu gangara sai ya ce to ko za ki kira min ita sai yarinyar nan ta shiga ta yi wa ‘yar uwarta magana ita kuma ta tambaye ta da cewa da wa ya yi kama buɗe bakin yarinyar nan sai ta ce ya yi kama da mahaifiyarmu da ta ji haka sai ta ce a'a ai babu wani saurayi da ya isa ya gwada kansa da mahaifiyata don haka ba zan je ba daga nan mai zama a bakin kofa ta je ta sami wannan mutumi ta ba shi haƙuri ba tare da ya nuna fushi ba ya kama hanya ya yi tafiyarsa amma saboda nacinsa kullum sai ya je gidan yana ƙoƙarin ganin yarinyar nan sannan hankali har yarinyar nan mai tsayawa a waje ta gaya wa mahaifinsu halin da mutumin nan yake ciki na tsananin ƙaunar da yake yi wa 'yar uwarta da mahaifinsu ya ji bayanin ta sai ya ce duk sanda ya zo ki shigo ki gaya mini can kuwa sai ga mutumin nan nan da nan ta yi masa bayanin cewa ka jira in sanar da mahaifinmu cewa ka iso mahaifin yaran nan ya fito suka gaisa da bakon ya kuma sanar da shi cewa yana so ne ya auri ɗaya daga cikin 'ya'yansa wato wadda take cikin gida sai baban yaran nan ya ce masa ya jira yana zuwa ya shiga gida da shigarsa sai ya ɗauki yarinyar nan ya sa ta a cikin rumbu sai ya kira mutumin nan ya ce ga wannan rumbu ka kai wa kakannin yarinyar a garinsu mutumin nan ya ɗauki rumbu ya kama hanya yana cikin tafiya sai ya yi tuntuɓe ya faɗi rumbu ya faɗi yarinyar nan da ke cikin rumbu ta faɗo da yarinyar ta ga mutumin sai ta ce sannu kawu sai mutumin nan ya ce ashe ke ce a ciki da ta lura a daji suke sai ta gudu ta tasan magida washe gari sai mutumin nan ya koma gidansu yarinyar nan ya tambayi labaranta to amma kafin ya je mahaifin nata ya tambaye ta abin da ya faru tsakanin ta da wannan mutumi ta kuma gaya masa ya yadda mutumin ya yi tuntuɓe ya faɗi ya yadda ita sannan bayan ta faɗo daga rambun ta samu ta gudu da mahaifinta ya ji haka sai ya ce aiko bai kamata ki masa sannu ba sai ya sake sa ta cikin wannan rumbu ya sake ɗorawa wannan mutumi mutumin ya kama hanya sai ya sake yin tuntuɓe a cikin wannan daji ya sake faɗuwa yara yara saboda halin lokaci za mu tsaya a daidai wannan wuri in ya so a tatsuniyar tamu ta gaba sai mu ɗora a inda muka tsaya a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar ƙaraye ni aminu jibiral gwadabe ke mana fatan alkhairi